вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у Завяршаючы амерыканскую тэму, пра што ішла гаворка ў мінулай перадачы, варта згадаць наўпроставую паралель паміж айцамі заснавальнікамі ЗША і амерыканскай мадэлі развіцця і братамі заснавальнікамі беларускага руху Іванам і Антонам Луцкевічамі. У гісторыка ўладзіа Снапкоўскага чытаем пра гэта. У 1915 годзе ў вільні браты Антон і Іван Луцкевічы стварылі канфедэрацыю вялікага княства літоўскага, палітычную арганізацыю, якая дамагалася ўтварэння беларуска-літоўскай дзяржавы на федэратыўнай аснове. 1916 годзе лідары украінскага Михал Грушэўскі і беларускага Антон Луцкевіч нацыянальнага руху вылучылі ідэю злучаных штатаў ад балтыйскага да Чорнага мора ці балтыйска-чарнаморскай садружнасці. Паводле гэтага пляну меркавалася стварэнне пасля заканчэння вайны эканамічнай і палітычнай супольнасці ў складзе незалежных дзяржаваў беларусі літвы латвіі і украіны. Гэта нечым напамінала мадэрнізаваную ідэю аднаўлення вялікага княства літоўскага. Зробім выснову. Амерыка, пастанавіўшы некалі будаваць сваю нацыю і дзяржаву без тыраніі, апынулася ў гэтым сэнсе наперадзе ўсяго старога свету. З пакваля менавіта яе мадэль сучасная нацыі запанавала ў тых краінах, дзе таксама пазбавіліся ад тыраніі. Гэтая мадэль найбольш прывабна выглядала і для стваральнікаў беларускага руху пачатку два стагоддзя. Фактычна выбар будучага развіцця Беларусі выглядаў і выглядае так: або тыранія або амерыканская мадэль. Натуральна, многія ідэолагі ў свеце бачаць у такой амерыканізацыі неуласцівы для сябе спосаб існавання і рызыку страціць ідэнтычнасць, а на павер атрымліваецца бароняць тыранію, таталітарызм і аўтарытарны рэжым. Бо наша беднае чалавецтва пакуль яшчэ не прыдумала нейкай іншай, апроч амерыканскай мадэлі існавання без тыраніі. лютэранічных грамадствах афіцыйная прапаганда звычайна поўніцца тэорыямі змоваў і таемных інтрыг скіраваных на падкоп існуючага рэжыму скажам у царскай рассеі малады беларускі рух разглядаўся афіцыйнай ідэалогіяй як польская інтрыга. А сёння дзейнасць нацыянальна-дэмакратычных сілаў характарызуецца як інтрыга амерыканская. Сённяшнія афіцыйныя ідэолягі услаўляюць дзейнага прэзідэнта у прыватнасці за тое, што не дапусціў украіну масонаў. Хоць наяўнасць масонскіх лёжаў па ўсім свеце усяго толькі лішні доказ дэмакратычнасці і цярпімасці грамадства. У мінулай перадачы я згадаў, што масона мулами альбо вольнымі мулерамі былі і стваральнікі першай беларускай газеты наша ніва а па сутнасці і самой беларусі сучаснай краіны і нацыі ці значыць гэта што наша ніва і беларусь плён якойсьці масонскай змовы Пытанне рытарычнае, бо пазітыўны вынік непараўнальна пераўзыходзіць любую падступную інтрыгу альбо змову алесь смалянчук доктар гістарычных навук і найбольш дасведчаны знаўца гісторыі беларускага масонства аўтар кнігі вольныя муляры ў беларускай гісторыі сёння спадар смалянчук мой суразмоўца алесь адпраўны факт нашыя тэмы 1910 год калі ў вільні ўтварылася першая масонская лёжа еднасць сярод яе заснавальнікаў былі браты луцкевічы натуральна пра гэта не пісалі ўсе газеты дый мы мемуарысты якіх абавязвала масонская таямніца не маглі пакінуць такіх сведчанняў адкуль мы ведаем пра гэтую лёжу і пра тое што Іван і антон луцкевічы былі вольнымі мулярамі галоўная крыніца калі казаць пра вольных муляраў пачатку два стагоддзя дзённікавыя запісы михала румера які таксама быў сярод братоў віленскіх лож тая ж еднасць прыняла яго ў сакавіку 1911 года і хоць вольных муляраў абавязвала таямніца поўная таямніца михал ромар эту таямніцу раскрыў парушыў клятву якую ён даваў раскрыў пры абставінах ну можна зразумець чаму ён э, рашыўся на адкрыццё гэтай таямніцы у 1915 годзе ён э, вырашыў перайсці лінію фронта далучыцца да легіёнаў пілсудскага і ваяваць са зброю руках за незалежнасць польшы Но ну, пры гэтым у яго была свая пазіцыя он лічыў што вот у жыхары великого княства літовского былога павінны разам з палякамі змагацца за незалежнасць няхай спачатку польша потым гэта дапаможа аднавіць незалежнасць літвы гістарычнай літвы і перад тым як рашыцца на такі дастаткова авансюрны ну не просты канешне крок ну, он мог то і загінуць падчас усё гэтага ён э, зрабіў запісы сваім дзённіку завершаў фактычна пэўны этап свайго жыцця і між іншым там былі такія прастранныя запісы наконт вольных муляраў вся гісторыя якую ён ведаў стварэнне віленскіх лужаў э, ромер вёў свой дзённік з 1911 года до конца жыцця ён у 45 годзе памёр і розныя даследчыкі аналізавалі гэты дзённікі большасць запісаў не ўклікае ніякіх сумненняў. То, што я правіраў потым па некаторых іншых крыніцах, дадзеная звязана, напрыклад, з прыездам Луцкевіча Антона Луцкевіча на Петербургскі канвент, з'езд э, масанеру Петраградзе в 1914-15 годзе, то прынцыпе гэта адпавядала, сапраўды так было. Там быў Ромер Луцкевіч і іншыя дадзены пацвярджалі гэта колькі словаў пра самога ромера беларускія студэнты еўрапейскага гуманітарнага універсітэту якія сёння навучаюцца ў вільні добра ведаюць гэтае імя менавіта у аўдыторыях універсітэта ромера праходзяць іхныя лекцыі михал ромер гэта вядомы літоўскі польскі юрыст спецыяліст по праву чалавек які належаў да так званай катэгорыі літоўскіх палякаў На пачатку два стагоддзя ён ну, выступіў шэрагам публіцыстычных артыкулаў, якія пазначалі э, з'яўленне на грамадска-палітычнай арэне ідэалогі краёўцаў. Гэта ідэя, што вялікае княства літовскае было і вялікае княства літовскае жыхары належаць да адзінай нацыі. Незалежна там ад культурнай прыналежнасці, ад этнічнага паходжання, сацыяльнага паходжання. Калі ты адчуваешся грамадзянінам колішняга ВКЛ гістарычнай літвы, то ты маеш права належаць да гэтай адзінай нацыі. Ідэя была дастаткова папулярна і у яго спалучалася яшчэ з такімі ліберальна-дэмакратычнымі поглядамі. Ён паслядоўна гэта ўсё адстойваў, ну калі ў 1920 годзе Жлігоўскі захапіў вільню. Настаў час, калі трэба было рабіць нейкі выбар, з кім ты будзеш урэшцірэш. Забыла зразумела, што ўжо адраздзіць вялікае княства літоўскае, пра што мару Ромер не атрымаецца. Ён зрабіў стаўку на літву. Ён пераехаў, перабраўся ў Коўна, стаў рэктарам універсітэта літоўскага першага універсітэта Вітаўта э, вялікага і там тры кадэнцыі быў рэктарамі адначасна распрацоўваў то есть унёс велізарны ўклад распрацоўку літоўскай канстытуцыі ну і ўвесь час все сваё жыццё ў гэты дзённік дзе дарэчы запіс рабіў на польскай мове ці браты луцкевічы падзялялі ідэю краёвасці луцкевічы падзялялі ідэю краёвасці але падзялялі яе скажем так інструментальна яны проста бачылі ў гэтай краёвасці на магчымасці для прапаганды беларускай ідэі лічы што гэта краёвая ідэалогія дасць магчымасць беларусам быць на роўнымі там з літоўцамі з палякамі пабудаваць свой беларускі дом між гэтай краёсці луцкевічы былі сярод заснавальнікаў першай лёжы а хто быў ініцыятарам ініцыятар быў ежыром ежыром гэта жыдоўскі лекар вельмі вядомы такі палітычны дзеяч канстытуцыйных дэмакратаў все належу да партыі кадэта тут ініцыятыва шла адраджэнне вольнага мулерства на тэрыторыі былога вКл шла з москвы і петербург вялікі ўсход францыі там стварыў 1906 годзе першую ложу і паступова яны выйшлі на тое, каб праз ежы рома стварыць тут ложу. І сапраўды браты луцкевішы былі той першай семёрцы, якая ўтварыла ложу еднасць напрыканцы 1910 года. Это в прынпе была ўжо другая ложа поўным сэнсе беларуская ложа. Першая ўзнікла ў мінску трохі раней. 1910 год уздым беларускага адраджэння наша ніва выходзіць чатыры гады. ствараюцца выдавецтвы, гурткі, адбываюцца тэатральныя вечарыны. Усё ідзе на выхад на людзі, на раскрыццё, на паказ. Тым часам масонства гэта адваротны працэс, таямніца, закрыццё, жорсткі адбор сяброў. Як бы ты на месцы Луцкевіча матываваў іхны крок, якую яны бачылі карысць ад масонства для галоўнай справы свайго жыцця беларускага адраджэння. Відаць жа яны як лідары прыцягнуць у вольныя муляры і іншых. Спраўды потым уступіць Іван Краскоўскі, 1912 годзе Вацлаў Ластоўскі Ну вот, э, накольки я могу судить, то есть с того, что я веду про Луцкевича, для их масонства не было такой самометой. Э, Масонские ложи, которые возникали в этот час, это были, скажем так, ну, может, в первую шаргу были группы уплыву. В принципе, это идея и самого вольномулерства, и идея, какая близко была партии Константина Демократов, створать вот ложи такие шмат национальные, где были представники у всех наций якія на нейкім узроўні гарантавалі там магчымасць сужыцці талеранцыя нацыянальная рэлігійная палітычная талеранцыя да пэўнай ступені канешне і магчыма што луцкевічы просто бачылі уступаючы ў масонскія ложы бачылі тут для сябе магчымасць і такім чынам узмацніць беларускі беларускі рух зрабіць яго больш уплывом тут былі нейкія магчымасці праз супрацоўніцтва з прастанікамі ну пераважна ліберальна дэмакратычных кірункаў там літоўскага руха польскага руха И, в принципе, это позднее оказалось, что достатко это было эффективным, это супрацовництво. Я думаю, что Луцкевич в этот час уже выразно отчували ну, ту, может, головную меду белорусского руха, которая проявилась на початку стагодзе в умовах наших славутых отраджений. Это такая слабость э, социальной базы. Адсутнасць такой сур'ёзнай масавай падтрымкі беларускага руху трэба было шукаць магчымасць трансляцыі нацыянальнай ідэі думаю што яны вырашылі што то спрабавалі вот і праз вольна мулярства таксама такім чынам ін трансліваць беларускую ідэю але закрытая лёжа у якой сабралася зусім зусім абмежаваная колькасць хай сабе і вельмі уплывовых людзей мала стасуецца са словом трансляцыя можа быць гэта былі праекты якія нараджаліся ў асяродку вольных муляраў але працаваць яны мусілі вонкі канешне это безумоўно такі вольнамулерскі проект выдання луцкевічамі выданні на польскай мове газеты курыр краёвы і на расійскай мой газеты вечерняя вечерняя газета то есть яны выступаюць альбо як такія дэмакраты палякі в адным выпадку імёны там не фігуруюць абсалютна луцкевіч там зусім іншыя імёны і альбо як такія прагрэсісты лібералы расейцы выступаюць і на польскай і на расійскай мойны прапагандуюць між іншым ідэя беларускага дараджэння быццам спрабуюць паўплываць на ці зрусіфікаваных там беларусаў ці спланізаваных беларусаў вярнуць іх да беларускай ідэі да беларускай нацыі і тут э, вот значную падтрымку атрымалі ад вольнамулерства віленскага на гэтых сваіх праектах у вы слухаете радыё свабода наша ніва і масонская інтрыга у перадачы вострая брама на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты у выходзіць адзіная беларуская газета наша ніва зусім не была самотнай са сваёй ідэяй нацыянальнага адраджэння а мела моцнае забеспячэнне на флангах ад кур'ера краёвага і вечерняй газеты по-польску і па-расейску такая ў пэўным сэнсе апека двух рэальных газет таксама давала магчымасць нн быць не зусім газетай быць больш чым газетай быць паэмай і эпасам плёнам бязмежнага нацыя творчага натхнення. Аднак вернемся да вольных муляраў. Апроч братоў Луцкевічаў, Івана Краскоўскага і Вацлава Ластоўскага, згадаем яшчэ аднаго брата масона, які меў непасрэднае дачыненне да нашай нівы. Гэта Зыгмунд Нагродскі віленскі прадпрымальнік, які між іншым і сам пісаў беларускія вершы, але ўвайшоў у гісторыю як сябра францішка Багушевіча і фундатар нашай нівы. Шмат пазней Антон Луцкевіч у сваіх успамінах, Пісаў. У 1893 ці 94 годзе атрымаў нагрузкі, які жыў тады ў вільні, першае выданне вершу Багушевіча дудка беларуская. Кніжачка выйшла за граніцай і прыходзіла ў вільню канспірацыйнай дарогай. Дудку прынёс нагродскаму Язэп Пілсуцкі. Кніжка зрабіла на нагродскага велізарнае ўражанне. Яму ўдалося хутка пазнаёміцца і з аўтарам яе Багушевічам, который ўжо жыў тады ў вільні і працаваў як адвакат. З паэтам нагродскі вельмі здружыўся, і яны бачыліся прынамсі раз у тыдзень упершыню в нашай неве імя нагродскага згадваецца ў 1907 годзе на гадавіну існавання газеты акурат тады віленскі генерал-губернатар сваім загадам закрыў друкарню марціна кухты дзе друкавалася наша ніва і рэдакцыя на адзін нумар мусіла змяніць месца друку у кухты наша ніва друкавалася як правіла авансам ясна што іншы друкар а гэта быў нехта блюмович у патрабаваў аплаты адразу. І вось менавіта ў гэтым нумары ў газеце з'яўляецца рэальная рэкляма Зыгмунта Нагродскага, ягонага складу гаспадарчых машын і прылад пазней плугі нагродскага будуць рэклямавацца ў нашай ніве часта. У 1937 годзе ў часопісе калосе з'явіцца некралёг па зыгмонце нагродскім, дзе будуць і такія словы пра нашу ніву. Нагродскі быў у блізкіх заносінах з сябрамі рэдакцыі, даваў у газету добраплатныя абавесткі аб сваім складзе сельскагаспадарчых машын, друкаваў і рассылаў пры газеце свае каталогі ў беларускай мове і ў патрэбе заўсёды гатоў быў дапамагчы выдавецтву пазыкай у сцяжніх апаўшых грошай каго яшчэ з найбольш яркіх віленскіх беларускіх масонаў мы можам прыгадаць алесь смалянчук ну яшчэ можна назваць слава смаловскага прада скажем чалавек можа так цалкам не належу да беларускага руху але быў сярод заснавальніку выдавецтва наша хатах потым вядома што менавіта яму ў 1915 годзе калі расійскія войскі адступалі прыходзіла ўжо нямецкія акупацыйны лады займалі вільню даручна было схаваць архівы віленскіх масонскіх ложаў схаваў так, што па сённяшні дзень нічога не вядома. Традыцыі масонскай талеранцыі і ўдзелу беларусаў у лёжах вольных муляраў працягваліся і пасля першай сусветнай вайны у заходняй беларусі двах тридцатых гадоў мінулага стагоддзя. У прыватнасці пра гэта згадвае ветэран беларускага руху у ЗША Антон Шукілойць у кнізе зянона пазняка гутаркі з антоном шукілойцем. Між іншым спадар шукілойц успамінае часы свае вучобы ў ашмянскай польскай гімназіі. Дырэктар гімназіі лакуціеўскі, як я ўжо гаварыў, гэта такі шляхціц з ваколіцы цялешышкі. Ён быў пілсудчык такога сацыялістычна-ліберальнага накірунку. І думаю, што мусіць быў масонам, таму што ў нас у гімназіі вельмі высока цаніўся арганізатар польскай масанерыі Валер'ян Лукасінскі, майор, які падрыхтаваў паўстанне 1831 году ў аршаве. вельмі цікавая моцная фігура. Яго засудзілі на ссылку, прыкавалі да тачкі. Ён, здаецца, 30 гадоў быў на ссылцы і там памёр. Дырэктар якраз скаў Маўскую арганізацыю назваў ягоным імем. Віленская масонская лёжа мела такі ліберальны дух мясцовай інтэлігенцыі. Ейным кіраўніком нейкі час быў рэктар віленскага універсітэту, таксама шляхціцы залічаны Вітальд Станевіч вельмі прыхільны да беларусаў між іншым так што думаю што і нас гэты лакуцеевскі паважаў далей антон шукілойц прыгадвае эпізод ужо наступных часоў калі ён вучыўся ў віленскім універсітэце гэта адзін з тых вечаровых жартаў якія расказваў ян пазняк для нас студэнтаў антон луцкевич як ведама быў масонам і належаў да масонскай лёжы ў вільні Адзін раз ён вырашыў зацягнуць у лёжу ксэнза Станкевіча, бо гэта ж выдатны дзяяч, і там відаць у лёжы, вельмі хацелі б яго мець. І вось ён ужо дамовіўся з ім і яны пайшлі. Але ён не кажа ксэнзу Станкевічу, куды яны ідуць. Вось маўляў, ідуць адведаць там некага, не памятаю ўжо каго, магчыма, што рэктара універсітэту Станевіча. Ну і прыйшлі ўжо і падымаюцца па сходах перад дзвяры малёжы. Луцкевіч кажа: « Ведаеш, мы з таб тобой прыйшлі ў лёжу масонаў і тут ксён станкевич даў драла адразу адмовіўся ісці туды і сышоў назад аўтар кнігі гутаркі з антоном шукілойцем зянон пазняк пытаецца ці гэта было звязана з сацыялізмам антон шукілойць адказвае не лёжы масонскія былі самы па сабе і тарашкевич належаў да масонскай лёжы не ведаю хто там яшчэ але на агул сацыялізм з масонствам не хадзіў у пары масонства гэта такі лібералізм у шырокім масоне маштабе. Зразумела, што далучэнне братоў заснавальнікаў да масонства не магло не адбіцца і ў тэкстах першай беларускай газеты. Адно з такіх сведчанняў знаходзім у нашай ніве напрыканцы 1911 году палемізуючы з вершам янкі купалы кожен год што мінаў штосьці нам не дадаў Антон луцкевич піша артыкул наш доўг дзе абыгрывае назву віленскай масонскай лёжы толькі ў еднасці сіла і тую сілу прыдбаць можам мы самі патрэбен жывы прыклад еднасці не толькі гаварыць аб еднасці ўсіх беларусаў але жыццём сваім шырыць згоду і братнюю любоў у народзе галоўная тэма артыкула раскол беларусаў на праваслаўных у рускіх і каталікоў палякаў. Шукаючы спосабу злучыць гэтыя дзве часткі ў еднасць, браты Луцкевічы рабілі стаўку і на механічнае злучэнне грэка-каталіцызм і на злучэнне без змены канфесійнай прыналежнасці, а такую магчымасць і давала масонства, якое патрабуе, каб сябра лёжы верыў у Бога, Але прытым ён можа быць і хрысціянінам і мусульманінам і юдэям і будыстам няважна усе маюць права на братнюю любоў. Адна з асаблівасцяў масонства ў тым, што пры ўсёй сваёй таямнічасці яно не можа існаваць нелегальна. Гэта значыць, што з прыходам бальшавіцкай улады вольныя муляры зніклі не толькі ў вільні, але і па ўсёй савецкай і сацыялістычнай прасторы. Аднак ужо ў першыя гады дэмакратыі вольныя муляры зноў паз'яўляліся ва ўсіх без выключэння постсавецкіх і постсацыялістычных краінах. Сёння ў сеціве можна без цяжкасцяў адшукаць сайты вялікіх нацыянальных лёжаў, літвы, Латвіі, Польшчы, рассеі і Украіны. Толькі беларускага сайту з падобным зместам няма што ёсць прыкметай адсутнасці ў беларусі масонства, а ў выніку і адсутнасці беларусі на масонскай карце свету. Як бы мы з вами, шаноўны слухач, не ставіліся да масонаў, якімі так любяць запалохваць свой народ усе без выключэння дыктатары, але і тут даводзіцца прызнаць, што наша грамадства, грамадская думка і грамадзянская сведамасць у параўнанні з тым, што было ў часы нашай нівы, зрабіла за гэтае стагоддзя крок назад. Прычым адносіны да рэлігійна-філазофскага руху паляпшальнікаў жыцця масонаў. Гэта ўсяго толькі адзін прыватны прыклад у доўгім шэрагу іншых. Цяпер самы час звярнуцца да асобаў братоў заснавальнікаў Івана і Антона Луцкевічаў. Выглядае так, што на пачатку мінулага стагоддзя у адрозненне ад прагматычных палякаў або літоўцаў рамантыкі ідэалісты беларусы маглі нічога і не рабіць. Іх проста магло не быць і тады гісторыя распрацавала б нейкія свае шляхі засваення гэтай зямлі і гэтага насельніцтва але з'яўляюцца браты луцкевічы якія пачынаюць свой персанальны аўтарскі проект Беларусь і як геній паэта подказвае яму абсалютна жывучыя ідэі так і ім іх геній подказаў іхную паэму под назваю наша ніва пра братоў заснавальнікаў гаворка пойдзе ў наступнай перадачы у